Dragi slušatelji, dobar dan, pozdravljam vas u nultoj emisiji časopisa Vidi. Ja sam Tomislav Novak, glavni urednik časopisa i danas je drugi drugi. I ajde, krenimo. Sa mnom je Krunoslav Čosić, Kruno da se predstavi. Pozdrav svima, Kruno je. E, Kruno je inače naš urednik digitalnih izdanja je ovo pod njegovom posebnom paskom. Ali e, tema našeg današnjeg podcasta e, nisam ja već, novi broj se vidi koji je na kioscima. Dakle, upravo je izašao naš e, novi broj, broj za veljaču. Glavna tema je usporedni tekst, test HD kamera, jer su high definition kamere postale mainstream, tako reći, i na tržištu ih ima dosta, a ljudi su to zaista počeli kupovati čak, eh, ajde nećemo reći više nego fotoaparata, ali fotoaparati su nekako pali ono, eh, ono sasvim je normalno da svako ima kod kuće fotoaparat, međutim YouTube je napravio svoje i evo, e, digitalni kamkorderi su također postali vrlo, vrlo popularni. Koliko ih se našlo u testnom laboratoriju vidovama? E, mi smo napravili, to jest uspjeli smo doći do 16 modela. E, bilo bi ih više, ali trenutačno neki od proizvođača pripremaju kampanje za proljeće, pa evo, 16 modela, ali bilo je to sasvim dovoljno da se napravi pregled onoga što je sad na tržištu i što tržište može novoga očekivati. E, kakve su kamere ispale možemo pročitati znači, u novom videu, ili tako? Pa da, zanimljivo je to, prosti, zanimljivo, napravili smo i usporedbu snimanja kamerama i snimanja videa fotoaparatima, jer mnogi bolji fotoaparati imaju mogućnost snimanja e, HD videa. Pa je čak i taj dio daje jednu novu dimenziju, ono, pogleda na HD video Bilo se jako zanimljivo i primamljivo, zasigurno je uskoro će nam ljepše vrijeme, znači ljudi će izaći van, kamere će se početi sve više koristiti, pa da, mislim, evo, e, obično je sezona kamera ono proljeće, to je ljeto dok e, ljudi idu na godišnje odmore, međutim sad su neki su išli na skijanje, međutim kamere su ono stvarno postale svakodnevica, ono, ljudi se snimaju u različitim situacijama, stavljaju svoje video na Face, na YouTube i mislim da je to odlična tema. A osim toga smo stavili i savjete kako napraviti montažu videa. E, u par koraka, mislim, svi mi volimo to se nasnimavati i volimo snimati svoje najmilije, međutim, kako to izrezati da to liči na nešto čim, što je bilo u rukama profesionalca, e, to je malo teže. Ali evo, uz savjete naših stručnjaka, ja mislim da će svako moći napraviti video koji bude izgledao kao da ga ne radite prvi put, nego kao da ga radite 51. put. Da, sigurno, postoje pobjednici. Evo, nećemo sad ovaj put o pobjednicima, postavit ćemo to za čitatelje, odnosno slušatelje koji će to pročitati u, samom videu. Da, pobjednici postoje, međutim, e, evo, nećemo ih otkriti, nek e, čitatelji pročitaju ovoga. E, Kruno, daj mi reci, ti si majstor za mobitele ovoga, čak, čak si među možda najboljim poznavateljima tržišta mobitela. Evo, mi smo u vidiju donijeli neke mobitele, pa molim te daj taj dio ti predstavi. Pa na tronu je zasigurno Nokia N900, e, prvi smartphone sa e, LEMO e, operativnim sustavom, znači nešto potpuno novo na, na samom tržištu. E, primamljivo za sve one koji su naviknuti na računala i još uvijek se ne mogu toliko priviknuti da, puno toga obavlja na mobitelu. Znači, taj mobitel baš omogućuje e, velik broj e, poslova koji se mogu baš na njemu napraviti. Znači, bilo gdje, u bilo kojoj situaciji. A, taj Majemo sustav, o čemu je tu riječ? A, pa, radi se o, o novom Nokinom smart sustavu, znači koji nudi sad e, još napredniji, recimo, multitasking, puno više opcija pri radu, iako mu je biti glavna konkurencija Symbian, e, Windows Mobile i sam Android Sigurno nije baš jeftin. Pa, u skladu sa Nokijinom tradicijom je, dosta je skupi, znači recimo jedna, koliko znam sad je to druge prosječna hrvatska plaća koja je isplaćena u 12. mjesecu. Pa, a imamo i neki e, mobitel eko više linije, neki reciklirani koliko sam primijetio. Pa svaki dan svi bacamo one plastične boce u kontejnere. E sad, e, ljudi u Samsungu su odlučili te boce prikupiti, ne uzeti onih 50 lipa po svakoj boci, već su od svih tih boca odlučili napraviti e, mobitel. Tako da je riječ o jednom od prvih mobitela e, koji je napravljen od samih plastičnih boca, ali ne samo to. Taj uređaj ima i sa straže strane solarni panel, tako da se, ukoliko se znači, stvarna strana kući što krene prema malo jačem svjetlu, odnosno suncu, baterija se puni cijelo vrijeme. Znači ne moramo više skupljati stare boce i vraćati u trgovinu, možemo odnijeti u Samsung i dobiti nove mobitel. Upravo tako. I koristiti sunce. Evo, Kruno, mislim da smo u biti dovoljno rekli za prvi put. Što ti misliš? Pa, evo, slažem se, ja isto. Evo, dragi slušatelji, Možete kupiti novi broj videa na kioscima i saznati više o HD kamerama i o rezanju videa e, kojeg ste snimili HD kamerama. A mi se čujemo uskoro, koliko skoro, evo to ovisi o vama, pa nam pošaljite vaše komentare na naše web stranice ili na adresu e, podcast.vibi.hr i čujemo se. Čujemo se.